ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم Prije početka hoću da se zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio i mene je počastio da dođem ponovo ovdje kod vas. Poslije toga hoću da se zahvalim organizatorima na ovom kontinuitetu koji, koji drži za ova predavanja i ovo je polučilo svakako rezultatima, a upravo rezultat jeste <clears throat> ova ovdje savda je napunjena, hvala Allah. E, vjerovatno je i više napunjena sa drugim gostima i to je opet dokaz znači, vaše kontinuiteta i vaše odgovornosti naspram, da kažemo, ove dave, odnosno ovog poziva da se narodu i da se ljudima, pogotovo omladini, da se objasni znači, vjera. I hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji je omogućio i dao ovakve uvjete znači, u kojima se mi danas u ovom vremenu nalazimo. Hvala Allah na blagodatima koje čovjek ne može pobrojati. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Kaže, kada bi htjeli Allahove blagodati pobrojati, vi to zaista ne bi mogli učiniti, ne bi ih mogli izbrojati. Večerašnja, tema i nije da bi čovjek se posjećao na te blagodati koje mi danas uživamo. Kažem danas, mi lično, blagodati uživamo malo ko, da kažem od nas, od omladine i od muslimana na ovim prostorima razmišlja o tim blagodatima, a ne tako davno smo probali, pogotovo ova starija, da kažemo, vraća ili naše očevi i naše djede, Probali su nešto drugo što mi danas uživamo. Probali su da kažemo gorčinu sputavanja, praktikovanja i živjeti u vjeri. Opet kažem hvala Allah subhanahu koji je omogućio i koji je olakšao vjeru i olakšao da kažemo put. Međutim, Helmi Muddekir kaže Allah tela imali oni koji će prihvatiti ovaj put i koji će slijediti ovaj put, koji će stati na ovaj put. I Allah molimo spomentala da budemo od onih koji će stati na ovaj put, izabrati ovaj put, put Islama i molimo ga spomentala da ustrajemo na tom putu. Jer će samo uspjeti oni koji da kažemo svoj budu put uskladili sa vjerom i kome budu zadnje riječi la ilaha illallah. Zato kaže Allah poslanik sallallahu kome budu zadnje riječi la ilaha illallah dehala al džennu, on će ući u džennet. To je ono što smo mi većinom, i ne sumnjam da smo svi čuli ovaj hadis, da Allah poslanik da kaže kome bude zadnje riječi la ilaha illallah, ući će u džennet. Međutim, da bi čovjek došao do tog stepena da bude mu husnul hatime, da mu bude lijep završetak, to jeste lijep završetak sa la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, čovjek se mora potruditi na ovom putu. I zato Allah kaže subhanahu wa ta'ala وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا Onaj ko se bude trudio لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا mi ćemo, mi ćemo ga uputiti znači, našim putevima. Mi ćemo olakšati na put, da kažemo, put do dženeta. Mnogi su hadisi, da kažemo, ajati koji upućuju na te stvari, međutim, večerašnja je tema musibeti kao znak Allahove ljubavi prema robovima. Ja sam upravo odabrao ovu temu zato što su musibeti dio naše, našeg života. Nema čovjeka, da li bio musliman ili nemusliman, da li bio dobar vjernik ili slab vjernik ili bio ekstra vjernik, a da ga neće slijediti da kažemo ti I često puta bude postavljeno pitanje kako čovjek da razluči musibet kada čovjeka zadesi, da li je to kazna ili je to hoće Allah da digne znači, stepen čovjeku ili svome robu, da li je to kazna ili je e, musibet s kojim Allah znači diže stepene svojim robovima. Ovo je često pitanje i ovdje imamo odgovor, ulema su znači dali odgovor na ovo pitanje, upravo čovjek znači mora gledati svoje stanje u momentu kada ga musibet zadesi. Imate musibete koji su opšte karaktera kao što su poplave, kao što su zemljotresi. Ti musibeti kada zadese, zadese znači i one koji su zaslužili i one koji, su, koji nisu zaslužili. Zato Allah smo tada u Koranu, znači ajetom gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala iteku fitneten ratu sibenne ledina minkum hasa. Kaže čuvajte se iskušenja koje, ne, neće zadesiti samo one među između vas koji su zaslužili. Musibet kada Allah subhanahu wa pošalje kao što su zemljotresi, kao što su poplave, ratovi. Evo mi smo ga nedavno, da kažemo, iskusili. Onda ne bira se, znači, je li čovjek zaslužio ili nije zaslužio. A u osnovi musibeti ne dolaze osim, kako Allah s.w.t. kaže, oma sabakom min musibetim kad ima kesebet ejdikom. O jafu anketir. Sve što vas zadesi od musibeta, kaže, to su djela ruku vaših. ربما يترك هذه الله سبحانه وتعالى ولنذيقن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Mi ćemo im musibete slati kao kazne edna, znači prije znači musibeta na ahiretu, duna na adabil akbar. Znači prije onog musibeta ekbar, znači velikog musibeta misli se na sudnjem danu. Zašto u ajetu kaže la'allahum yarji'un? Kaže ne bili se povratili, ne bili znači zastali, ne bili se vratili na onu, da kažemo, na onaj put, siratul mustakim, na ispravan put. I ovdje vidjet ćete, odnosno odgovor na musibete, kaže Oman ko min musibetim, i ovo je glavni ajet koji, da kažem, upućuje na musibete i odgovor, da kažemo, nama na te musibete, oma ko min musibetim, kad ima kesebet ejdikom, kaže sve što vas zadesi od musibeta, to su djela ruku vaših, vojakom kefir, a Allah puno i mnogo toga prašta. Kažu lama, kada čovjeka zadesi pojedinačno, znači svakog čovjeka zadesi musibe, kako prilazi njemu i kako će, e, koji je odgovor, da li je to musibet, znači kazna, ili je samo, znači, da ti, ili Allah hoće, znači, da se sa tim musibetom digne, znači, da ređu kod Allah, Nema sumnje, ako se sjećate e, bitke na Uhudu, gdje, da kažemo, e, kazna zadesila sve one koji su sve učesnike Uhuda. Među njima i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači iskusio tu kaznu. Međutim nije poslanik da sam zaslužio. Allah subhanahu hoće da mu digne znači stepen kod Allaha, hoće da mu da znači nagradu za to. I ovdje ćete vidjeti isto kada čovjek e, kada čovjeka zadesi musibet, razlikuju se ljudi po tom, e, u tom musibetu znači na tri kategorije, da kažemo. To ćemo se mi do takve doćemo do toga. Što se tiče musibeta, Znači čovjek gleda šta pojedinačno, gleda svoje stanje u momentu musibeta. Zato lema kažu, ako čovjek pri sebi ima znači, velike grijehe, znači onaj musibet koji ga zadesio, kaže, nema sumnje apsolutno da je to znači, kazna. Znači, nema sumnje znači, da je to znači, kazna i upravo ovaj ajet objašnjava jedan od ajeta jeste وَلَنُذِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kaže, mi ćemo, mi ćemo im, znači, slati te musibete ili kazne i ove prije kazne ahireta, znači te manje kazne, prije velike kazne na ahiretu, na sudnjem danu, le'allehum jerđun, kaže, ne bude se vratili. Tako da čovjek gleda, znači pojedinačno, znači gleda svoje stanje. Ako je čovjek, znači u tom momentu ima velike grijehe, znači 100% je kazna. Međutim, i to nije musibet sve dotle dok li čovjek šta? Nestane, znači dok sebe ne bude revidirao. Čovjek, kaže Allah, Allah za selem, i da hadda Allahu i ibtelahum. Kaže, kad Allah zavoli jedan narod, pošalje mu znači belaje, pošalje mu sibete. E, ovdje vidjet ćete ljudi se znači razlikuju po pitanju musibeta, znači idu u tri kategorije i to ćemo se opet, kažem, vraćamo se na to, spomenut ćemo i to, međutim da se vratimo što se tiče same, znači, samog musibeta, kako ga raz, e, razgraničiti, je li taj musibet kazna ili Allah hoće čovjek da digne, da kažemo, onaj stepu. U onom momentu, znači, kada čovjeka zadesi musibet, gleda svoje stanje. Ako ima pri sebi velikih grijeha, to poslije, znači, kazna. Ako čovjek nema, znači, pri sebi velikih grijeha, međutim, čovjek oženjen, onda gleda, pošto čovjek nije samo odgovoran za sebe. Ovi omladina, ovi momci, oni su, da kažem, u povlaštenoj poziciji. Oni samo imaju, znači, da brinu o sebi. I oni ne gledaju nikoga drugog osim sebe. Kada ih zadesi musibet, oni gledaju samo na sebe. A oni koji su oženjeni, ako su oni, da kažemo, čisti od tih velikih grijeha, onda gledaju, znači, koja je još, za koga su oni odgovorni. Kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Ku enfusekum ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce, od tri. Znači ovdje s ovim atom je e, obaveza znači čovjeka da čuva sebe i svoju porodicu. Koje je porodica? Njegova žena i njegova djeca. Tako da oni koji su oženjeni u momentu musibeta znači gledaju šta? Ako su oni čisti od velikih grijeha, nemaju problema, znači obožavaju Allah, znači ispravno, pokorili mu se potpuno, gledaju znači u svoju suprugu. Ako su pustili supruzi Znači stvari koji, e, da kažemo, koji su grijesi, a nisu, da kažemo, e, nisu sprečavali te grijehe. Znači onda a onaj sigurno i tad kazna, ako je pustio čovjek svoje supruzi da radi šta hoće. Znači i ne upozorava da kažemo, na, ne suzbija da kažemo njeno griješenje. Onda i njegova kazna. Zašto? Zato što je on odgovoran za njom. I ovdje se isto odnosi, tako, tako se isto odnosi na, na djecu. E, pitanje djece ovdje bi trebala isto da bude jedna posebna tema i mi smo, nažalost, e, ja lično zamjerim prvo sebi pa i mnogoj braći po pitanju djece. Nezamislivo je, <laughs> nezamislivo je da kažem vidjeti čovjeka ili ženu, znači potpuno e, pokoreni Allahu, a pustili djecu da djeca radi što hoće. Kako čovjek može gledati, subhala, ili ne bi čovjek mogao zamisliti i ne bi niko to sebi, da kažem, dozvolio da, da vidi dijete da se tuši fizički, da će znači, umrijeti, a da neće skočiti za njim. Tvoj će život, da kažemo, dati za, život djeteta. To je fizička, da kažemo, e, fizički osjećaj da ti dijete spasiš. To je spašavanje na dunjaluku. Gdje su naši osjećaji? Kada su u pitanju, da kažemo, spašavanje naše djece od glavnog Glavni je da kažemo kazne. Rijeka nabujala jeste vid kazne, može da kazni da kažemo čovjeka, da mu uzme i život, da mu uzme da kažemo, ili druge stvari na koje, s kojim da kažemo mi imamo, s kojim se možemo suočiti da ugrozi naše, da kažemo, i zdravlje naš život. Međutim, gdje su naša razmišljanja, gdje imam čovjeka po pitanju, da kažem, naše djece? Dijete punoljetno, majka kaže, pusti ga nek spava, nek kad ustane, nek klanja sunce izađe, ne klanja se, ga se naspave umoran. Tako isto otac apsolutno zaspi, e, klanja sabah, ne gleda uopće je li dijete mu klanja ne klanja, gdje mu je dijete. Poviš svega i, kažem, imate škole, dijete u školama, dijete u školi, apsolutno ne zna je li klanja ili ne klanja. Ima dijete uvjete u školi da klanja ili ne klanja. Dijete možda neće ni pričati, znači čime se on očava na, u školi, da može klanjati ili ne može. Ovdje je jedan apel, vjerujte, da mi moramo dobro povesti računa ako hoćemo da promijeni se stanje u našem društvu. Ajet koji je svima nama poznat. Inna Allahe la yugayiru ma bi kaumin hatta yugayiru ma bi Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Allah neće promijeniti stanje jedne porodice koju, da kažemo, koju, koju zadesi musibet ili musibeti Neće Allah promijeniti stanje jedne poroci ili jednog čovjeka dok taj narod ili dok ta poroca, dok taj čovjek ne promijeni sebe. I ovdje vidjet ćete musibeti, zašto sam odabrao ovu temu, upravo što su musibeti glavna kočnica, odnosno grijesi naši glavna kočnica u napretku u bilo kojem pogledu. S koje god strane da gledate, e, bilo koji napredak ili bilo koji hajra ako hoćete, ili prepreka bilo kojeg hajra, ili svakog hajra, jeste upravo naši grijesi. I musibeti ne dolaze osim zbog naših grijeha. I zato je ova tema, da kažem, toliko bitna i ako je budemo razumjeli kako treba na ispravan način, moćemo da kažemo olakšati sebi život na Dunjaluku, a svakako i na ćemo znači, okoristiti se o ovim, o ovim, od ovih stvari. Što se tiče musibeta, znači, precizno i jasno došlo u Kur'anu oma sabakom i musibetim da bima se Sve što vas zadesi od musibeta, to su djela rukova. Mi, koji smo da kažemo obični ljudi, e, poslanici, znači poslanik na, na Uhudu kada je bio, da kažemo, kada ga obuhvatila kazna, nije imao grijeha apsolutno, to je poznato. Poslanici nisu imali grijeha prema Allahom znači, ali kazna je obuhvatila zbog koga? Zbog onih koji su se ogriješili o Allahu, o, naredbi Allahov poslanika sallallahu na kraju bitke kaže Allahu poslanik sallallahu asa Kako će jedan narod uspjeti a ogriješio se o naredi poslanika sallallahu Kako će jedna porodica uspjeti? A se o naredi Allaha subhanahu wa Kako će jedan čovjek uspjeti da nađe posao, da popravi svoje, da kažem, ekonomsko stanje, da nema problema u zdravlju, da nema problema, da kažemo, žena isto tako, u porodici, nema problema sa čovjekom, ili čovjek nema problema sa ženom, nema problema sa majkom, sa ocem, sa komšijama. Ne može to popraviti Kefe yuflihu kaumun Kako će uspjeti narod? Kako će popraviti to stanje asavu rasulahu? Griješili se o naredbi Allahov poslanika ili o naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, naše prepreke u našem životu, u boljitku, naše mjesto je upravo naši dunu. Ovdje isto mora se čovjek uh, osvrnuti na dunu ili eh, il Misli se na tajne grijehe. Kaže ulema, kaže dunubu il halavat muhlika. Grijesi u tajnosti su oni koji čovjeka pokose. Znači, grijesi u tajnosti ljud, e, znači, zaustave e, čovjeka u svakom hajdu. Mi možemo danas glumiti pred ljudima i u džamiji da se vidi, da nas ljudi vide u džamiji i na sabahu. Međutim, ovo je najveći bela za omladinu priča, čak i za odraz. Ovdje se čovjek osamljuje. I ovdje, znači, svaki od nas se može osamiti u po dana, u po noći. Zatvori vrata zaključa, znači otvori mrežu i uđe gdje hoće. To je, bomba koja ne ubija, ali izrašeta. Koja, da kažemo, čovjeka izranjava i na kraju umre. Ila me rahim rabbu. Osim kome se Allah smiluje. Mi možemo ovo koristiti u dobre stvari. Na YouTube ima e, do sudnjeg dana će biti znači borba između zla i dobra. Među zla i dobra. Međutim, e, primjer jedan kaže šebu je umu u hajru je husnu. Kaže, šer ili negativne stvari, one su opšta stvar u svakom, da kažemo, društvu, u svakom skoro vremenu. Znači, šer, ti gdje god se okreneš, ti ćeš naći, da kažemo, šer. Ne znam koliko miliona, da kažemo, stranica ima gdje ti možeš da dođeš do, do, A manje ima, daleko, daleko manje, znači ima stranica gdje možeš da dođeš do hajra. Međutim, borba ima. Kaže, e šerru je umu. Šer kaže, je opšta stvar. I mi kad se okrenemo vidjet ćete da je uglavnom šer rasprostranjen na, na je husu, a kaže hajra ima onoliko koliko ga mi proizvedemo. proizvedemo. Samo koliko ga čovjek proizvede, toliko njega ima. A šer, znači, <laughs> ne nesele bis su. Kaže, duša je sklona suu. Svaka duša je sklona su, znači lošim. Klona, znači Allah je stvorio znači da bude sklona. Samo je može zauzdati onaj koji se odlučio. Ko se odlučio znači da živi u islamu. Bedel islamu gariba, se jaudu gariba, ove tuba ili guraba. Ali je malo ljudi koji se odlučili. To je Allahov sunnet. Znači, bedel islamu gariba, kaže, islam počeo na pojedincima. Evo pogledajte u kakvom koliko ima <laughs> ona, ljudi. Koliko je? iljada stanovnika. Aj probajte izbrojati koliko ljudi klanja bez vakata. Allah mi ako bude 5% ili 10%, to bi bilo lako. I zato je, onaj, kaže poslanica sam, kaže, bedel islamu gariba, kaže, islam počeo na pojedincima, Osa jaudu gariba, kaže, i vraće se na pojedince. Otuba lel guraba, kaže, blagoli se tim pojedincima. U drugom e, tefsiru ovog hadisa kaže, otuba lel guraba, tuba ima, kaže, zove se drvo u džennetu, Kaže, dobit će, kaže, oni ti garibi, ti pojedinci, kaže, imat će drvo u džernetu. Sad mi je obećan džernet. Allah molim da nas uvede u džernet. Što se tiče musibeta, <clears throat> da se vratimo, čovjek gleda, znači, sebe, znači, u onom momentu, znači, kada ga zadesi musibet, ako je imao pri sebi velikih grijeha, kaže Allah, poslanik za selem, kaže, <clears throat> Ila habba Allahu kaumen telahom. Kaže, kad Allah zavoli jedan narod, kaže, telahom, kaže, on mu pošalje belaje, pošalje mu sibe. Lallahum yarji'un, kaže, ne bili se povratili. I pravi vjernik šta? Kada zadesi musibet, ne gleda ne zadeslo to zbog ovoga ili zbog onoga, to je zbog moje žene, zbog moje djece, zbog moje e, ovoga ili onoga, ne, nego zbog mene samo. Ako budemo tako gledali, znači musibet koji zadesio je zbog mene samo i pravi vjernik šta revidira sebe. Zato imate, u vama kažu, e, ljudi se po pitanju iskušenja dijele na tri skupine. Prva skupina jeste kada ga zadesi musibet, neće znači mu biti oprošteni, ni će imati ikakve fajde od te musibeta, nego će još, kaže Allah, kaže, povećati mu taj musibet. Druga skupina jeste kome će biti oprošteni grijesi. I treća skupina bit će znači oprošteni grijesi i posebno će nagradu imati opet na, na, Prva skupina jeste إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي له فله رضا ومن سخط فله سخط kaže kada Allah zavoli jedan narod pošalje mu sibet kaže femen radiya felehu rida kaže ko je zadovoljan sa tim musibetom ko, ko, se ne ljuti na Allaha ko je znači prihvatio taj musibet kao znači da lalom jer ne bi, ne bi li se znači revidirao znači da se vratiš sa tog da kažemo što se skrenuo s kursa kaže Femen radije felehu rida, omen sehite felehu sehat, kaže, ko bude zadovoljan sa tim musibetom. Pa ovdje je pitanje se postavlja kako će čovjek biti zadovoljan, a mu Ima, ima bela, ima problem. I to ćemo objasniti. Kaže, omen sehite felehu sehat, a kaže, ko bude Ko ne bude zadovoljan sa tim musibetom, ko se bude na Allaha naljutio, felehu sehat, kaže Allah će se na njega naljutiti. I to je upravo dokaz za ovu prvu kategoriju, omen sahita felehu sehat, kaže ko se bude naljutio i Allah će se naljutiti na njega, znači i nećemo oprostiti grijeh, nego ćemo još povećati taj musibet. To je prva kategorija. Ko ne bude prihvatio taj musibet i ne bude zadovoljan sa tim musibetom. Drugi primjer jeste, odnosno druga kategorija ljudi jeste kome će Allah subhanahu tada znači oprostiti grijehe. Kaže Allah poslanik za sredem, kaže neće čovjeka mu'mina zadesiti ništa na dunjaluku. Kaže, na kraju spominje, kaže, <clears throat> وَلَوْ إِذَا E, šauka šaku bihi. Kaže, i onaj, tru, i onaj trn kada ga ubode, a kaže da mu Allah neće šta? Oprostiti grijeh. Znači ništa od musibeta čovjeku neće, čovjeka neće zadesiti na dnjaluku a da mu Allah neće znači, oprostiti znači, dio njegovih grijeha. Međutim, kome će Allah znači, oprostiti grijehe? Onima koji šta? Osabure na musibetu. Jedna sahabika Umro je jedan neko od njenih rodbine, da li je čovjek ili neko od bližnji i na kaburu je naricala. Znači, nije, nije se pomirila sa smrću tog voljenog. Pa je poslanik za sada, znači, prolazeći pored nje, kaže, isbiri ja emet Allah. Kaže, osaburi o Allahova robinju Kaže, dake anni. Nije gledala uopšte ko je. E, dake anni. Kaže, ne znaš ti šta je mene. Kaže, idi od mene. Kaže, ne znaš ti šta je mene zadesilo. Koji je musibet mene snašao. Jedan ashab koji je ovo posmatrao, poslanik je sam nastavio put, došao do kuće, došao do ove sahabike, radijela anha, kaže, znaš li ti ko je bio onaj čovjek? Kaže, ne znam. Kaže, bio je to Allahov poslanik, sallallahu sallam. Kaže, Allaha mi nisam znala. Pa je požurla do kuće Allahov poslanika, sallallahu sallam, pošto nije bio niko od čuvara na, kod njegove kuće, kaže Allahov Poslaniče. ja nisam znala da si to bila, bio ti. Kaže, hoće da kaže da sam znala da si da si to bio ti, ne bi ti rekla idi od mene, ne znaš šta me zadesila. Kaže Allah poslanik sa selam, me sabru, in da Ovdje je dao des svakom od nas. Doista je se sabor ogleda da sad, me sadmeti kaže pri prvom udarcu. Ti nakon dva dana ili pet dana ili deset dana ti ćeš se ohlati, razumiješ, ti ćeš prihvatiti ono što zadesilo. I to se ne smatra na saburom. Nego je sabor onda kada čovjeka zadesi musibet, ako čovjek osaburi pri, pri prvom udarcu, Allah smo sa tim musibetom šta čovjeku briše grijehe. I zato upravo jesu musibeti da Allah smo šta čovjeku briše grijehe. Koje grijehe? Za grijehe koji, za koje se on nije pokajao. Pomenut ćemo, znači, vraćamo se, jer ovi musibeti, to je drugi stepen ili druga, da kažemo, prilika za da sretneš svoga gospodara, on ti obrisao grijehe i da te uvede u džene. Ima prije i musibeta, ima jedna druga stvar koju ćemo mi večeras ako ovdje spomenuti. Ova druga kategorija jeste kome će Allah subhanahu wa ta'ala znači obrisati grijehe. Neće čovjeka zadesiti ništa od musibeta, a da mu Allah subhanahu kaže makar i onaj trn da ga uvode a da mu Allah neće sa tim obrisati grijehe. Ko? Oni koji su osaborili, da kažemo, u momentu musibeta. I to u momentu musibeta, u prvom, znači, e, u prvom tom da kažem, udarcu, pri prvom udarcu. Oni koji osabore nakon vremena, to ne, ne računa saborom, i on neće isto biti, neće biti oprošteni, znači grijesi. Treća kategorija jeste <clears throat> ljudi kojima će biti ne samo obrisani grijesi, nego će imati posebnu nagradu, jeste oni koji su šta? Koji su osaburili i bili svjesni ovoga hadisa. Imate ljudi koji šta, zadesi ga sivet, on osabori, kažu, ko kamen, ko drvo. Znači odrbeni, apsolutno, znači ne može puhati, ne znam ti šta, koji vjetrovi, znači da ne znam ti šta da ga zadesi on ko stijena. Nič ni to se žali, ni to razumiješ, e, ide dalje samo. Međutim, imate muslimane, imate vjernike koji šta, oni su svjesni, znači ovog hadisa da kaže Allahu poslanik sallallahu Znači, kada čovjeka zadesi musibet, ništa ga neće od musibeta zadesi da nam Allah neće oprostiti grijehe. Znači, ti si svjestan toga i ti zavoliš, da kažem, budeš uh, radije, elehurida. Kaže, bude zadovoljan sa tim. Šta, svjestan je da musibeti, znači, koji dolaze, znači, čovjeku brišu grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala neće čovjeka dva puta kažnjavati. Čovjeka koji, je Allah subhanahu wa ta'ala kazni na dunjaluku, znači, on mora da bude svjestan, na hiretu, na me neće Allah kažnjavati zbog mojih grijeha za koje se ja nisam pokajao. Međutim, pravi vjernici šta? Kada ga zadesi musibet, on sebe revidira. Revidira sebe, znači vidi gdje je on pogriješio. Jer svijetu jesu upravo, znači, Allah hoće da ti briše tvoje grijehe. Neće Allah da te sretne, a ti, znači, sa svojim grijesima. Ne može čovjek sresti Allah brlja. Naši grijesi su da kažemo, mi imamo grijeha koje samo Allah zna. On je da pokrije naše grijehe. I ono zato, zato da pričamo <clears throat> donobul halavat Kaže, tajni grijesi su oni koji, kaže, čovjeka jednostavno ogoli. Čovjeka koji ubiju. Jednostavno ne da, ne da ti da ideš naprijed, apsolutno. I zato Allah kad zavoli čovjeka, on mu pošalje iskušenja i onda čovjek pravi šta? Revidira sebe. Vidi gdje sam ja pogriješio. Ja ne volim spominjati, ali ću spomenuti radi ibrata, samo radi pouke. mog malo je auto udarilo kada je imao neke tri godine. <clears throat> izašao sam do jednog servisera nešto da, da odem. On je bio u autu sa, sa, sa mojom ženom, sa majkom svojom. Izašao iz auta, igrao se, znači, međutim, on je mene vidio na drugoj strani ulice, kod ovog servisera, i čim je vidio apsolutno dijete kod dijete, tri godine, on je samo između auta proletio, znaš da dođe kod mene. Mati nije mogla da apsolutno vidi, znači, kojom on brzinom otišao. Između auta, auto je išao direktno, on je udario sa strane auto, kako je udario, pao pod točak i zadnji točak je preko njega prešao. Na moje oči. Zašto ovo spominjem? <clears throat> Radi ibrata mi znači ja gledam, točak prelazi kako od djeteta. U tom momentu svi moji grijesi su meni, ispred mene bile. Znači svi moji grijesi koje sam ja ikad uradio, znači učinio, a supruga moja isto kad sam poslije sveđa pričao, kaže Allah mi, kaže ista stvar se meni kaže desi. Međutim, milost, rahmet Allah subhanahu wa ta'ala, znači nije mu se ništa desilo. Malo razvio čelo, ona, Allah je dao da je preko karlice, znači e, guma prešla, da ni jedan lom, znači nije dijete imao. Trauma je bilo znači, dva, tri dana, poslije djeta apsolutno, znači, vratilo se, kod ništa nije bilo. Mi u hitnoj pomoći kažu, i traumirate kao roteri. znači oni u hitnoj ne mogu da vjeruju, znači da je prešlo, kaže da je prešlo auto preko njega, znači da bi dijete moglo biti, znači, zdravo. Međutim, sutradan se vide <clears throat> tragovi gume, znači šara od gume se vidi, znači, na tom dijelu. Nisam je htio apsolutno ništa, bili smo na cumu gore, pregledali dijete, kaže, ništa nije bilo, hvala Međutim, milost i kažem rahmet Allaha subhanahu wa ta'ala prema meni. Pa nije se ništa desilo da je on nego Allah da je to ostalo, da kažem, uh, e, da je bilo, da imamo posljedice, znači čitav život što se može desiti i dešava se ljudima. Opomena svakom od nas. Kažem Allah mi radi ibreta, hoću da to spomenem. Znači, ja sam sve svoje grijehe vidio. A ne molim Allah smo tada da nas sačuva, znači, naši grijesi su, znači, razlogom musibeta koji nas, koji nas kažemo, e, zadesi na našem na putu, našem na Međutim, e, pouka svakog od nas treba da bude, paste musibeti su druga, da kažemo, kategorija ili drugi stepen, ili druga stvar. Na drugom mjestu, kod vjernika, onaj, kada se gledaju te, da kažemo, e, stepeni, prvi stepen kod vjernika moraju biti šta? Teuba. Znači, istikvar odnosno teuba, znači da se čovjek pokaje za grijehe. Čovjek će biti kažnjavan samo, odnosno sa musibetima, bit će mu slati samo za grijehe, za one grijehe za koje se čovjek nije pokajao. Znači, ima znači, kontinuitet u grijesima. Kaže Allah poslani za selam, kulu Adam hata, hajru hata ine Znači, svaki sin Adamov je šta griješni. A neko ne misli, znači, ima meleka na dunjalku, vjerujte Allah mi nema meleka na Svaki sin Adamov je grešnik. Međutim, hajru tawabin, tawabun, kaže, najbolji su grešnici oni koji se kaju. Znači, čovjek kad ne bi griješio, kaže Allah znači, mi bi zamijeli, znači, narod koji će griješiti, koji će se kajati. I uvijek je sa grijesima spominje se, znači, kajanje. Znači, nema čovjeka koji neće pogriješiti. Melek Allah je stvorio meleke bezgrešni. Čovjek je grešnik. Međutim, za koje grijehe Allah tada kažnjava. I na sudnjem danu će Allah kažnjavati samo za velike grijehe. Male grijehe koje čovjek uradi, čovjek se poselami sa bratom muslimanom, ne sa sestrom. Znači sa bratom muslimanom, ako se selami sa sestrama koje mu nisu mahran, znači još i veći grijeh. Onaj, sa ovim, da kažem, e, pozdravljanjem Allah priše grijehe male. Čovjek ode u džamiju i vrati se, Allah mu briše male grijehe. Ibtisam, znači os, osmije, znači u lice tvoga brata, opet kažem ne sestri. Ja zašto u omladinu malo hoću da, onaj, oni su najkritičniji. Onaj, osmije, znači u lice tvoga brata, isto je sadaka, znači isto sad ti mala smo male grijehe. Koje Allah grijeha ne briše? Ne briše velike grijehe. lillahi metalul ala. Sa Allahom se primjerom ne može ništa porediti. Ja ću vam samo jedan primjer navesti <clears throat> čovjek na ima problem sa nekim čovjekom, uradio me neku stvar, ogromnu i veliku stvar, kažem, zakinuo ga je za nešto što je ogromna stvar. Ima tu hejbet, da kažemo, tih onaj primjera. Nećemo navoditi konkretan primjer. Čovjek je, razumiješ, zakinuo čovjeka i ovaj mu ne može da halali. Neće mu halali, apsolutno uradio mu, znači nepravdu, znaš, samo takvu. Međutim, kada taj čovjek uvidi tu, tu nepravdu koju svome bratu i dođe izvini mu se. Pogotovo ako je u pitanju, ako ti hakovi, da kažem, dunjaničke stvari, donese tu stvar da kaže halali do mene bilo, ne znam šta bi se desilo, prosti mi, evo primjer, ukromo nešto, evo evo da ti ne znam šta je bilo, ja sam se pokajao, neću više ti nikad raditi. Čovjek će, razumiješ, ne znam kako je srce da, da ima, razumiješ, on će njemu, kad kaže čovjek halali mi, izvini, preletio sam, ja sam kriv, nema čovjeka haman koji neće halaliti. Volilah i metelul ala. Sa Allahom se primjer ne može ništa onaj pored. Allah subhanahu wa ta'ala hoće, hoće od nas šta? Kada učinimo velike grijehe. Hoće od nas da se mi pokajemo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu u jednom od ajeta وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَكُمْ أَنْهَارًا Ovaj ajet Kaže mu kultu stavfiru. I reci im stavfiru, kaže, tražite istikvar, tražite oprost od svoga gospodara, jursili se ma alikom i Kaže, on će vam poslati, kaže, obilnu kišu. Jursili se ma alikom i drava, on bi je mualim obenim. Kaže, on će vam dati i metak i daći vam porod. Ovdje, ovaj se primjer često puta spominje, kod Hasan al-Basrija dolazimo, jedan od učenika žali se, kaže, usili moji Kaže, izgoraši, Pa on kaže, istakfirila. Kaže, povećaj svoj istikfar. Kaže, da što više, kaže, tražiš oprost od Allaha. Dolazi drugi, kaže mu isto tako, žali se, nema, nema imetka, siromašan čovjek, znači, do kraja. Kaže mu, Hasan al-Basri, kaže, istakfirila. Kaže, povećaj svoj istikfar prema Allaha. Traži od Allaha ti oprosti za grije. Dolazi treći čovjek, kaže, ne mogu da, ne mogu da imam djecu. Čožen čovjeka, nema djece. Kaže, istakfirillah. Kaže, povećaj svoj istikvar prema Allah. Jedan od učenika kaže, šeh, kaže, Abu Sa'id, imao kunju ili taj nadimak Abu Sa'id, kaže, tri čovjeka različita ti dolaze i žale se za stvari, ti sve upućuješ na istikvar. Kaže, pa zar ne znaš, kaže, ajet, gdje Allah kaže, u kultu savfiru rabbakom u kene gafara, yursil sema alaikum idrara, u yumditkum bi amwalin u banina u ježa u enhara. I ovaj kaže, zar ne znaš da ajet, kaže, Allah kaže, recim da čine istikvan, kaže pa će im Allah poslati, znači ona, kaže ona onaj koji puno prašta, kaže, poslati, kaže kišu će im poslati iz neba, da će im metak i da će im porod, da će im To je ajet. Međutim, ovdje mora se zastati. Rivajet koje mi većina znamo, kaže da je Allah poslanik sa sedam u toku dana 70 puta činio istikvar. Toku dana. Drugi rivajet kaže da je preko stotinu puta činio istikvar. Mislim da se svi čuli za, ovaj, za ovu predaju. Znači da je preko 70 puta činio istikvar i da je preko, u drugom rivajatu preko 100 puta. Međutim, čovjek kada kaže poslije namaza je stav kurula, stav kurula, stav kurula, Allahumma ente salam, omite salam, te barek, ja zelđe lalu lika. Čovjek kaže stav kurula, kaže gospodo oprosti mi, gospodo oprosti mi, gospodo oprosti Ovaj istikvar ulazi u dikr, ulazi u spominjanje Allaha. Istikvar koji se traži u ovom ajetu, da bi dobio, znači, Allah da ti pošalje kišu, mi na ovim prostorima znači, nemamo problema sa kišom, ali desi se u ljetu da nemamo kiše, pa usjevi znači nama, pa kažemo, izgore. Ali u, tamo na mjestima gdje je poslanica sada živio, rijetko kad pada kiša. I oni su i tekako, znači, eh, da kažemo, je puno ovaj primjer je upečatljiviji kod njih nego kod nas. Ali nama se dešava da mi posijemo, znači usjeve nema kiše. Pa pšenica, ne znam, izgori ili žito izgori, kukuruz izgori. Znamo mi ovaj, da kažem, razumijemo mi ovaj primjer. Znači da bi Allah poslao znači kišu za, za naše usjeve, da bi nam dao i metak, da bi nam dao porod, Allah traži istikvar koji? Traži istikvar, ne ovaj da kažemo prvo stavkula, ne, nego traži Allah tala znači da dem, za grijeh za koji si ti učinio. Hasibu enfusekom kablema tu hasibu. Kaže Omer radijallahu anhu, kaže hasibu enfusekom kablema tu hasibu. Kaže, preispitivajte sebe ili činite obračun, znači prije nego, dan, prije nego što dođe dan obračuna, misli se na sudnjem danu. Koji obračun? Da čovjek sad ne sjede na šta sam ja uradio od grijeha? Nema čovjeka koji ne griješi. Šta sam ja u toku dana uradio? Prosti, imate, mi imamo grijehe, ono, da kažemo čovjek, da kažem fizičke grijehe, čovjek neće da klanje, ostavio nama. Ili čovjek, ne daj Bože, opsovo nekoga, ili uvrijedio nekoga jezikom. Imate druge grijehe, da kažemo ne srčane grijehe, unutrašnje grijehe, razumiješ, čovjek zavidan. Imate grijehe koje čuje koholu. Imate grijehe, razumijete, čovjek ne voli hajr drugim ljudima. Mrzi, prezire braću, prezire muslimane. Bez razloga. To su sve grijesi koje, da kažemo, u našim prstima, u našim, da kažemo, tijelima kolaju. Te grijehe, kad čovjek sebe revidira, nađe grijeh koji on čini prema Allahu. Pa kaže, stavfirullah, znači kaže iskreno. Mi dobro, znamo, mi dobro znamo, znači šertovi da bi Allah primio teubu. Znači kad čovjek kaže gospodar moj oprosti mi, imaju četiri uvjeta da bi ti Allah prihvatio tu teubu. I ako ti Allah prihvati tu teubu, ulaziš u ovaj ajet. Jursili se ma alikum idrara. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا on će vam spustiti kišu, pa će vam dati metak, nećete biti siromašni, Nećete tražiti ni od koga. Ne treba vam niko do Allah. Imaćete porod. I to porod. Spomen, sjetio sam se jednog primjera, ali ću ga spomenuti kasnije malo. što se tiče, da bi čovjek ušao znači, u, ovaj, u ovu kategoriju, da bi dobio ove stvari, znači mora imati ispuniti četiri uvjeta kada kaže stakvirullah. Znači šta? Mora da evidentira, da kažemo, grije. Da ga baš da zna koji grijeh čini. Revidiranje. Znači da ja znam koji sam ja grijeh uradio i onda da čovjek osjeti, znači srce, uvijek da bi ti Allah primio taubu tvoju, znači mora srce osjetiti da je to grijeh. Moraš znati da je to grijeh. Druga stvar, <clears throat> da jezikom kažeš perula. Treća stvar, <clears throat> da čovjek se ne vrati na taj grijeh. I to je najteži. Najteže da kažemo za svakog čovjeka. Znači da se ne vratiš na taj grije. I četvrti uvjet da bi tela primio tu teobu. Ako imaju hakovi, da kažemo, između ljudi, ukrosi nekom nešto, onaj da mu vratiš. Allah neće, znači, se miješati između ljudi. A četvrti uvjet da bi ti primio teobu, ukrosi nešto čovjeka, vrati i onda se Allahu pokaje. I traži halala od, čovjeka. Ali da bi ti, da bi ti prihvatio teobu, moraš mu vratiti u stvar. Ako si je za negdje rasturio, nemaš i više, znači vrijednosti, te stvari moraš mu vratiti. Jer sad im se dogovor kako ćeš. Ako hoćete da tela onaj primite u. Ako hoćete, znači, da imate ove stvari, <clears throat> odnosno da nemate isto posibete. Kaže, dolazi, poslanik sallallahu dolazi jedan čovjek, jedan ashar, Kaže, usim ja Rasulallah. Kaže, da me posavjetuj, Allahu poslaniče. Kaže, istekim kema omerte. Kaže, ustraj onako kako ti je naređena. Pazite, s takim kamenom vidite, ovo obuhvati, obuhvata čitav islam. Ovaj sam je razumio da tu ulazi i namaz, i post, i zekijat, i hađ, i da ne smijem lagati, da ne smijem gledati, onda mi ne treba gledati, moram obarati poglede, moram misliti o muslimanima lijepo, e, moram misliti o Allahu lijepo, znači ne smijem zaviditi, znači s takim kama vidite, obuhvata, znači čitav islam. Kaže, hapip ali ja Rasulallah. Kaže, malo, kaže, smanji mi to, Allah poslaniče, znači, gdje mi malo olakšaj. <laughs> Kaže, idem, esta'id, lil mesa'id. Evo Kaže, ako hoćeš da ti ja smanjim, kaže, onda se pripremi na musibete. Hoće da kaže, poslanik sa ako hoćeš da probiješ ove granice, granice Islama, granice onoga što ti je Allah naredio i što ti je zabranio, ako probiješ te granice, esta'id, lil mesa'id. Kaže, onda se pripremi na musibete. Kad god čovjek, da kažemo, e, sruši jedan, jednu svetinju kod Allah, u svetinju, Allah, ako te opet Allah voli, poslaći ti šta musibete. da se pripremi na musibete. Koliko si spreman da ti musibete, da kažemo, da nosiš se sa musibetima. Često puta ljudi ne mogu da izdrže musibete. I zato imate ljude, kada navali na, njega, navale se musibeti, čovjek ostavi sve. Ostavi potpuno islam, ostavi namaz, ostavi sve. imate isto jedno često pitanje postavlja se kod običnog naroda, kao muslimani ili oni koji su uvjeri ovo razumiju. Često puta se postavlja pitanje, kaže čovjek nit klanja, nit posti, nit, e, nit ide na hađ, nit dijeli Zeka, a kaže lijepo živi, ima sve. Auto, kuću, ide na more, ide ovdje, ide ovdje, ništa mu ne pali. أخي الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Ovdje isto Allah subhanahu wa ta'ala znači objasnio. Kaže, فلما نسوا ma ذكروا bihi, kaže, kada oni zaborave ono sa čime je Allah, kaže, obavezo, Zukiru bihi, sa čime Allah, znači, upozorio. Čovjek zaboravio namaz, po, zeka, zaboravio islam. Falamma nesu ma dhukiru bihi. Kaže, fetahna alehim ebuabe kulli Kaže, onda mi, kad se oni, znači, odaju u grije, kada se prepuste grijehu, kaže, fetahna alehim ebuabe kulli šeji. Kaže, mi im otvorimo, otvorimo vrata, kaže, svih uživanja. Otvorimo im vrata, kaže, falamma nesu ma dhukiru bihi, fetahna alehim ebuabe kulli šeji, hatta i da ferihu bima utu. Kaže, i onda kada budu, kaže, radosni, zbog onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Kaže, ahadnahum bagtete. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ahadnahum bagtete. Kaže, iznenada i mi, kaže, uzmemo sve to. Ne samo i meta, nego zdravlje. Nedavno je čovjek, subhanallah, zdrav potpuno. Otišao zbog nekog bezveznog, da kažemo, bezvezne stvari, otišao u bolnicu i na, na kraju mu ustanovili šta? Rak. Ano salam saču. Rak mu ustanovljen, znači, i kaže mu, doktor, ostalo ti možda neke tri sedmice kada još života. Hata i da utu. Kaže, onda kada se oni, kada budu radosni zbog onoga što im Allah dao, o svoje blagodati, kaže, ahadnahum baktete. Kaže, mi, kaže, ščepamo. Allah kaže, ahadnahum baktete. Ščepamo i mi, kaže, a da hum mublisun, kaže, onda, kaže, sve pada u vodu. I Allah smo znači, daje ljudima na dunjaluku to je opet onom, onom je Allah smatala onim ljudima koga nije zavolio. Onom koga je zavolio, znači Allah smatala znači šta, da, da mu musibete i oni koji su u tom Allahovom, da kažemo, okrilju, oni šta, kada dođe musibet, Allah mi se revidiraju. Vide gdje su pogriješili. I ako zaustave se na grijehu, Allah te neće dva puta kažnjavati. Znači neće te na hiretu kažnjavati. Put Allah na dunjavku kaznio, prihvati tako, revidiraj se, povuci ručnu, nemoj dalje da ideš. I ajmo dalje. Ako hoćeš lijepo da živiš. Znači, pokorno, znači potpuno. Pomenut ćemo jedan primjer, čovjek došao <clears throat> Mohamedu, šehu Mohamedu Ratibiju, eh, nab, Nabrusiju, jedan šeh eh, sirijac, hejli plaho čovjek, alim, da kažemo u današnjeg vremena. Došao mu čovjek, imao padavicu. Dobro mi znamo padavica, šta je ona, međutim, čovjek je, nema bolnicu koju nije on obišao i tražio lijeka. I nije mogao naći znači, lijeka za e, U zadnje vrijeme mu se povećavalo, da kažemo, dešavalo se možda u dvije sedmice, u deset dana, kaže, u zadnje vrijeme mu se povećala znači, ta padavica, znači svaka tri, četiri dana. I čovjeku došlo do ovdje. Došlo kod Muhameda šeha, šeha Nablusija, kaže šeha, kaže imam taj, taj musibet. Reci mi, ima li lijeka za mene, ima li meni izlaz? Kaže Suhala šeh Muhammeda Nablusi, Allah je hada, sjetio se <clears throat> ajta, kaže, oma kena Allahu li uadibahum, wa ente fihim, oma kena Allahu muadibahum, wa hum justavfirun. Allah neće, kaže, kažnjavati ljude sve dok si ti među njima, kaže poslanik sallam. I kaže, Allah neće kažnjavati ljude poslije, znači smrti poslanik sallam kaže, وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ, kaže, a oni, kaže, čine istikfar Allahu za svoje grije. Onaj istikfar koji smo spomenuli, onaj, onaj, s onim šartovima. Čovjek se ne vrati na, na, na grije. I imate drugi ajet isto, <clears throat> sjetio se, kaže šeh, <clears throat> a, ima ajet gdje, gdje Subhanallah kaže, ne mogu da sjetim, hele nisu, uglavnom, Allah neće, znači, kažnjavati ljude, onaj, dok, su oni, budu znači zahvalni, sve dok su oni Allah subhanahu znači zahvalni i dok su vjernici. Ma jefalu Allahu bi adabikum in šekertum wa amentum. Jest, ova ajet kaže, neće Allah kažnjavati ljude, kaže in šekertum wa amantum Kaže, sve dok vi budete zahvalni Allahu na blagodatima koje vi uživate i kada budete vjerovali. Međutim, ovaj čovjek nije razumio ovaj ajete što mu je čovjek rekao. Nije čovjek bio uvjeren, nije bio na namazu, nije bio uopšte uvjeren, da kažem. A musliman čovjek, mi danas imamo takvi, nažalost, puno po imenu muslimana, ali ne dolazi ni u džumu. Da ne pričamo znači, o namazima ne. Ali eto, on je musliman. molim Allah da, da, se, da se smilije tim muslimanima, da se vrati na, na, pravi put, da se vrati na, na put, na, put namaza. Međutim, oni koji ne žive u islamu, znači osjećaju e, tegobu u prsima i oni sami znaju koja je tegoba ta u prsima, jer Allah je znači to je priroda, znači odnosno sunet Allahov, znači e, zakon Allahov oni koji nisu uvjeri, koji se okrenu, omen arada an vikri fe ine lehu meišete danka, kaže Allah s.w.t. kaže oni koji se okrenu od Allahovog puta, od namaza, od posta, od zekijata, od islama, kaže fe ine lehu danka, kaže mi ćemo učiniti da teškim životom na dunjalku proživi. Koliko god da ima fara, mi dobro znamo koliko se milionera ubilo. Izgubio jedan milion, dva, on se ubije, ne može podnese to. A da otvorite njihova prsa, Allah samo znači, znači pobjegli bi, ne bi mogli, znači, ne mogli razumjeti znači, da čovjek može pored imetka da bude onakva, onakva prsa, znači onakva pjeskoba, da kažemo, prsima. Na drugoj strani imate men amile salihan min zekerin au unta, wa huwa mu'min, fele nuhjijennehu hajaten tajjiva. Kaže Allah tala znači, <clears throat> ko bude radio dobra djela, najbolje dobro djelo jeste namaz. Poslije šehadeta namaz. Men amile salihan, ko bude radio dobra djela, min zekerin au unta, kaže bio muško ili žensko, huwa mu'min, a kaže pritom je mu'min, vjernik, fele jennehu hajaten tajive. Allah obećao kaže mi ćemo učiniti da lijepim životom na dunjalku prožive To obećanje od Allah subhanahu Ovaj čovjek kada je došao, ovaj što je imao padavicu, dolazi kod šeha Muhameda, kaže šeh, kaže, daj mi, ima li rješenja kod mene? Šeh Muhammed se sjetio ovih onaj, stvari, kaže, neće Allah kažnjavati čovjeka dok je on sve zahvalan, odnosno dok je u, u vjeri. Znači dok si ti zahvalan, dok si vjernik, vjernik Allah neće kažnjavati onaj koji je u vjeri. I onaj koji se kaje za svoje grijehe. Kada učini grijeh, znači pokaje se. I on kaže, objasni mi to malo, kaže, moraš klanjati, moraš post, moraš sve mu nabrojao znači stvari, moraš obarati poglede, moraš e, ostaviti ljude na miru, ne smiješ da budeš zavida, ne smiješ Znači sve grijehe, znači pobrojio da kažemo ne velike grijehe, kaže čovjek, aha. Kaže čovjek je sebe uzeo na papir i sve popisao. Kaže jutarnji dik, večernji dik. Znači ako ćeš da budeš u Allahove, znači zaštiti, onaj, učiš Kur'an što više, pod abdestom da budeš još naj, najčešći, kad mogu non stop pod abdestom, izađeš iz WC od nas abdesti. Pazite, ovo je za jednog čovjeka koji nije u vjeri kad je to sve, on je sebi sve to pisao, ali je čovjek došao do ovdje. Ne može čovjek više da se nosi sa tim. On je sebi sve popisao. I kaže čovjek je otišao. Kaže, kad je čovjek otišao, kaže, subhala, mene uhvatila panika. Šta ja mu rekao, ako budeš to i to radio, kaže, neće te Allah kažnjavati. To je vid kazni. Znači, pazite, <laughs> onaj, padavica vid kazni. Musibet. A musibet ni neće doći bez razloga. Ovaj čovjek nije bio, apsolutno nije čovjek u vjeru, apsolutno. I kaže, mene uzela panika, še Mohamed kaže, uzela me panika, šta je koja, kaže, ova njegova bolest neizlječiva, iz nekog, da kažemo, tog medicinskog razloga. I kaže, subhala, u njega, kod šeha Mohameda je bilo sedmično isto predavanje, ali je bio utorak ne znam koji je dan bio. Kaže, taj čovjek dolazi meni na predavanje, Sav kaže radostan. Pošto je bilo kratko vrijeme, radostan dolazi na predavanje, ne žali se ništa. Kaj drugo predavanje dolazi, kaže, prilazi, ne, meni prilazi, kaže, Allah da te nagradi. Kaže, od onog momenta kad si me posavjetuo, onog momenta kad sam se ja prihvatio <laughs> ovih, kaže, tvojih uputa, kaže, nijedno mi se nije desilo da sam imao padac. Pa se čovjek u tri, četiri dana imao padac. Sljedeću sedmicu dolazi isto, opet dolazi čovjek, zahvaljuje se šeju. Kaže, Allah mi, kaže, sa mene teret pao. Kaže, alhamdulillah, hvala Allah, me Allah, kaže, nije iskušao mene da čovjeku dam, kaže, upute i na kraju da, nis, nije uspjelo. Kaže, četvrti dan, četvrto predavanje, kaže, čovjeka nema. Kaže, mene je, okahario sam se, kaže. Međutim, peto predavanje dolazi taj isti čovjek, kaže, šeh, kaže, nemoj da se, kaže, sekiraš, kaže, nije, kaže, do tebe i do onih tvojih, kaže, uputa, kaže, do mene. Kaže, nisam se ja pridržavao, kaže, onih uputa tvojih. Kaže, pa mi Allah, kaže, dao. Vratio mi, kaže, ono moju, kaže, onu padavicu. Ali kaže, nije, kaže, do tebe, apsolutno, kaže. I kaže, ona mi je, kaže, još olakšano. Ovdje isto isto, subhanallah, da nek dobro svako od nas zna. Znači, naši grijesi su naši problemi. Nisu problemi ni u državi, ni, u komšijama, ni u roditeljima, ni u djeci, ni u ovom, ni u onome. Nego su problemi, vjerujte ljudi, u nama. Čovjek koji je spreman da se kloni grijeha. Hvala koliko je bitna stvar da čovjek Sad bi ovdje veliko pitanje se postavlja šta su to, aj, ko će nam nabrojati sve te grijehe velike? Vjerujte, ako čovjek bude e, precizno čitao Kur'an, znači pobrojat će sam sebi grijeha. A na kraju imate knjige koje su napisane, hvala Allahu, znači mi danas imamo to, mi smo bogati i tekako što se tiče literature, imamo, znači čak i na našem jeziku imamo e, knjige gdje su pobrani svi veliki grijesi. Čak i mali, spominju se i mali grijesi. A na kraju vjerujte da čovjek e, čita Kur'an, znači e, da kažem da <clears throat> sa razumijevanjem, znači da ne, ne žuri, znači da samo da pročita, spoznaće znači te veliki grije. Allah molim subhanahu wa da nam olakša da razumijemo znači da su naši grijesi razlogom naših da kažemo sputavanja i da kažemo problema na dnjalku. ja ću još samo halalteni spomenuti, pošto su grijesi, znači il znači u tajnosti muhlikat, znači ono što čovjeka pokose, isto tako imate <clears throat> el amaru saliha, il Dobra djela, il halavat, znači u tajnosti. Znači dobra djela u tajnosti, kaže munđijat, ona koja čovjeka spašavaju. Znači, kad ti dođe, a imate primjer, a ne bi samo oduljio, samo ću vas samo napomenuti, <clears throat> ono trojicu, kada su ušli u pećinu, pa kada je ona, onaj kamen, stijena kada je zatvorila onu pećinu, probali da je otvore, nisu mogli da otvore, znači ogromna stijena. Pa kažu, ona trojica kažu, danas nas iz ove pećine, iz, ove situacije, ne može ništa spasiti do naša dobra djela. Pa su onda spomenuli, svako od njih je spomenuo dobro djelo za koje niko nije znao do Allah subhanahu wa ta'ala. I spomenut ću halaltinu, ne znam, jesam oduljio koliko imamo. Kad smo počeli? Imaš, imaš. Šest minuta. Ok, možda ne probijemo onaj rok. Spomenut ću samo onaj jedan interesantan primjer što se tiče ovih dobrih djela. I hoću da spomenem ove radi pouke. Mohamed Arifi, nama poznat, Še Mohamed Arifi, uh, saudijski jedan uh, alim, uh, spominje jedne prilike, kaže, prijatelj me zove, čudno kaže, kaže še, onaj, evo me kaže u liftu, stara neka zgrada, nemaju uopće servisa više za one liftove, stari liftove, kaže nema servisa za njime. Evo me kaže u liftu, kaže ne znam koliko kaže vremena pokušavaju, znači zaglavio se lift, ne mogu da kaže izađem iz lifta. I on njemu še se nam nasmio i se kaže ti si sad u situaciji, kaže ko ona trojica kad su bili, kaže u onoj pećini. Kaže, moli Allaha, znači, sa svojim dobrim djelima. A ovaj čovjek što ga je nazvao što se zaglavio u liftu, subhana čovjek poznat, da kažem, među ljudima, među muslimanima, ko musliman, koji je dobar musliman. Drži se vjere, poznat musliman. Kaže, subhana, nakon pola sata ponovo zove šeha Muhammed kaže, šeha Allah mi, kaže, evo pola sata, kaže, pribjeram u glavi. Kaže, šta sam ja uradio da niko ne zna od ljudi, da samo Allah zna. Kad nisam našao ništa Allah mi kaže što, je, što sam uradio, da samo Allah zna, da niko od ljudi ne zna. Sve što sam uradio, kaže, ljudi znaju. Pouka. Pouka, Allah mi je ogromna pouka. Ali radijallahu ta'ala anhu, kada je umro, kad su ga gasolili, možda vama isto poznato je nam, nekom je od vas i poznato, kad su ga gasolili, našli su na njegovim onaj, ramenima od eh, špage, bilo je znači urezano Tragovi su ostali. A kaže, ne znam koliko je porodica ostalo bez pomoći poslije njegove smrti. A kaže, niko nije znao tih porodica koje, je kaže, pomagao. Halifa bio, halifa muslimana bio. na niko nije znao, znači pomagao je toliko porodice. Toliko porodica on pomagao i kad je umro, kaže, kad su gasili, kaže, našli su na njegovim ramenima te stvari. Opet kažem da li povukli, molimo nas, ono da budemo do koji će prihvatiti te pouke, izvući te pouke, pridržavati se tih pouka, čuvati islam. I ko se bude pridržavao, da kažemo, potpuno, neće Allah znači kažnjavati svoje robove, ni će slati, da kažemo, sibeta, ako budemo se šta, onaj, na vrijeme pokajali zbog naših grijeha, a nema čovjeka koji ne griješi. Allah molimo da uspijemo, da uspijemo na dunjalku i na firetu.